tugira duhere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize leta Burundi ivuga yuko yari yakoze ibyo yasabwa n'amakungu naho abanyaburaya batashimye kubandanya bayifasha mu bijyanye n'imigambi y'iterambere umuvugizi wa leta akabona yuko ari ingingo y'agahotoro aho ni mu gihe urongoye adese ikibiri leonce ngendakumana avuga yuko amakosa afise leta kuko itahinduye ibyo yasabwa n'abo banyaburayi kimwe mu byari kubirigwa ngo nukurabira hamwe ingene hoba icuka ciza hagati y'abanyagihugu n'abajejwe umutekano na cyane cyane abapolisi mu makati yabayemwo imyerekano eka mbere no mu gisagara cyose kaze kandi muri ano makuru isanganiro leta y'uburundi ngo yarashyize mu ngiro iby'amakungu yari yayisabye ibyo bigwa na philippe nzobonariba umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta ngo leta y'uburundi rero ngo iratangazwa n'ingene umuryango w'ibihugu bya buraya wahagaritse imfashanyo ija mu bijyanye n'iterambere kubwewe rero ngo ni ingingo z'agahotoro ibyo biri mu itangazo leta y'uburundi yaraye isohoye ibirimwo reka tubaze mugenzi wacu evariste nzikobanya Filipo nzobo nariba umunyamabanga mukuru wa leta akaba n'umuvugizi wayo ashikiriza ko umuryango w'ibihugu vya Buraya ufise intumbero yo kwangiriza leta y'u Burundi kandi yishiriweho n'abanyagihugu Filipo nzobo nariba ati ivyo leta y'u Burundi yasabwe yarabikoze ahavuga ko umutekano uriho mu gihugu kandi leta y'u Burundi ibandanya kubugarukana mu gutuza imigwi y'iterabwoba nk'uko wavugira leta abandanya bivuga leta y'u Burundi ngo ntiyigeze yanka ibiganiro bihuza abarundi haba mu gihugu canke hanze y'igihugu ariko leta y'u Burundi ngo ntiruta yicarana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi ku wa 13 rusama mu mwaka uheze wa 2015 n'abafashe ibigwanisho bakora iterabwoba nkuko Filipo Nzobona riba abandanya bivuga umuvugizi akaba n'umunyamabanga mukuru wa leta y'u Burundi ashikiriza ko leta yafashe ingingo yo kurekura abanyororo barenga ibihumbi bibiri eka ngo na bamwe mu bafashwe bahungabanya umutekano bariko bararekurwa ku kibazo c'ihagarikwa ry'imfashanyo ku Burundi ngo ngo abarundi borema ngo kuko uwo muryango nyene washikirije ko uzobandanya ubafasha nayo kubijanye no kwima imfashanyo leta y’i Burundi Filipo nzobona riba ashikiriza ko leta y’i Burundi izokwikora aho ihambije twamubajije ko leta itazohava iduza amatagisi ivyovuna abanyagihugu bigasongera isibe mu bukene barimwo umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta arabihakana Filipo nzobona riba yabwiye radio isanganiro ko leta itarota iduza amatagisi ariko ko igiye gutuza inyonyezwa ry'ubutunzi bwa leta kugira bugaruke mu kigega cya leta ibyofasha leta kuronka uburyo ikoresha urakoze valiste nzi ko banyankambwe rero ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa buraya byaraye bihagaritse imfashanyo byahora bihawe uburundi mu bijyanye n'iterambere urongoye adese kibiri akongera akaba narongoye umugambwe sawa nyafurode buhu leonce ngendakumana avuga yuko izo ngingo zafashwe kubera leta y'u Burundi yanse gushira mu ngiro ibyo uwo muryango wari wasabye mu bijanye n'ikurikizwa ry'amasezerano y'ikoto n'ukubwiwe ngo amakosa na ya leta y'u Burundi aho nta kosa bafise abafise ikosa nababitwa ko bari ku butegetsi bakimbira inyungu zabo kuko bavuga ati nabo badufatira ibihano twebwe ntihasigara idolari zitanu muri banki nkuru ya repubulika y'uburundi n'izi wacu ntihasigara litiro zibiri z'igitoro eh, kuri sitasiyo n'izi wacu ntituzobura ingene dusuma ntituzobura ingene dutembera ntituzobura ingene abana bacu biga mugabo wa munyagihugu ariko uravuga agiye kuhasigara kuko urabye ubukene inzara n'ubushoferi buri mu gihugu leta yo yo vuga yuko mwebwe musanzwe mutavuga rumwe na leta arimwe musabira ibihano Burundi reka dufate kwa ari byo hamwe mu burundi hoba harimo batavuga rumwe na leta bakabwira ibihugu birenga mirongo itatu bya buraya ishyirahamwe mpuzamakungu oni ishyirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa afurika bakabwira ibihugu byo muri aka karere bakabwira amakungu yose akaba aribo yumvira gusumbya abo bari ku butegetsi wumva boterezwa ko bari ku butegetsi ari bande abo rero bumvirwa n'abo bari ku butegetsi bagomba ariko mugabo ndakumenyesha yuko ibyo bavuga ni ubeshya kandi bujya gutwara ubeshya ntibishobora kugira aho bigushikanye jewe nama numva basigura bavuga ngo no muri aka karere ngo hari abahindura amabwirizwa shingiro erega abandi barashobora kubigira kuko nta masezerano bwiri baragiranye bahagarara twebwe igihe ushanye n'abandi bo bashyiraho ayo mabwirizwa shingiro bakoresheje ingoho raba mu karere hose aho turi haba muri kongo ngaha haba mu rwanda haba mu buganda bagiye bakoresheje ingoho nawe womanuka ugashyika muri afurika y'epfo niko bimeze ariko aha abariho bagiye kuvuga yabo icya kabiri abo baragerageza ibihugu byabo bakabiteza imbere hakaba umutekano urumva n'abandi baba barakoze niyo arihinduye yarakoze ibyitunga bimeze neza atabasuma bariho atabagira iturire bariho abantu bacanamwo abanye neza naho umuntu yiyongeza baramureka abanyagihugu bo bavuga bati bariko baragwa mu nkorero z'intambara hakaba n'abandi banyapolitiki rero bagira bati dutegerezwa gushinga mu burundi intwaro ya demokarasi twebwe rero icyo turiko turakora turiko dutaka amakungu byaramaze kuturengera kugira ngo badufashe tuje hamwe twumvikane ingene uru ruhagarara ruri mu gihugu izi njyane z'amoko ziriko ziragaruka aba bantu batunzwe bapfungirwa ngo baragize imyiyerekano byagiyamiriza ikiringo cya gatatu aba bantu baheze hanze iyi migenderanire mibi iri hagati y'uburundi n'ibindi bihugu n'amakungu bihagarare leonce uh, ngenda ku mana mutobarere kuri ayo majwi hamwe hamwe atarameze neza ariko tubibutse yuko umuryango w’umwe bwa buraya warayuhagaritse amafaranga yahora ashikira mu makonti ya leta gusa ariko uwo muryango ukaba waramenyesheje yuko uzobandanya gufasha uburundi ubicishije mu mashyirahamwe yigenga isanganiro amakomite y'umutekano ahurikiyemo bose agiye gushingwa mu gisagara cya bujumbura umukuru w'icyo gisagara akaba yarakoranije yakoranije inama mu yose uko ari atatu bikaba rero byashyikirijwe ko ugwaruka ruzoba ruserekuye ku bice mirongo ine ku ijana kubw'umukuru w'igisagara ca bujumbura Fredi Mbonima ngo ugwaruka rubwirizwa gutahura ko ari go nkingi y'iterambere iryo ni ryo ngo ntirishoboka ahatagira amahoro aremeza yuko igikorwa cyo gushinga ayo makomite y'umutekano kitoroshe mu gisagara arongoye Fredi Mbonima twari twabanje kurindira dukosore hanyuma tubasubize ku kivi urwaruka muri ayo makomite rugiye guserukirwa ku bice bishika mirongo ine ku ijana kubona ariko umenga hari ahantu uduce tw'igisagara urwaruka rucinubana n'abantu bajejwe umutekano ivyo bizoshoboka gute aho bacinubana niho tugiye gukorera kurusha ahandi kugira umwizero ushobore kugaruka nta yindi nzira y'iterambere atari amahoro muri rusange twogira tuti ukwizerana hagati y'abanyagihugu mu makartie amwe amwe yagiye arabamwo ibintu tutayobewe ngaho mu gisagara muriko mukora kugira ngo bishoboke gute murazi ikintu cyose kirafise intango n'iherezo hariho abagiye muri biriya bintu bazi ko harimwo umutahe cyangwa hari ikintu bagiye kuhakura ariko kuko hagiye harahera umwanya barabonye ko ariko barisamburira ko nk'impene barabona yuko ari inyungu zabo zasinzikaye rero n'abari bagikwega amaguru n'abari bagifite ibyizigiro barabonye yuko kubaka kuzana umutekano iwabo iterambere rero dushaka yuko atazone n'imwe yosigara inyuma yose yoja mu iterambere mugabo iyo nayo ikazanwa no kuhabonetse amahoro dusaba yuko ko atanumwe rero yokwinuba uwundi icyabaye cyarabaye kitubera icigwa kandi kize gisubire kugira iterambere rishware abarundi bose aho hose hari umurundi harakwiye kuboneka amazi meza amatara amashuri amabarabara ivyo rero bizoboneka kuko bo bahagurutse bakirondera iterambere naryo riboneka umutekano uhagarariwe neza umukuru w'igisagara cya Bujumbura Fredy Mulima yari kuyishura ku bibazo bya mugenzi wacu Leonce bitariho bikaba bitakanijwe rero yuko ayo makomite azoyamaze kujaho atarenze kuwa gatatu uza mujyanye n'umutekano kandi abantu babiri barimo uwatowe ku mutumba barishwe mu makomune ya mugamba hamwe matana mu ijoro ryakeye buramatari w'intara ya bururi akavuga yuko ubwo bwicanyi budahagarika igikorwa cyo guhiga abadurumbanya umutekano muri iyo ntara mu gipolisi nabo bakavuga yuko amatoza yatanguye jean Pierre Misako mudomo Adrien wa kabiri ku ku mutumba yishwe nk'isaha cumi na zibiri n'igice ari hafi yo gushika mu rugo iwe ku mutumba mubira muri zone nyagasasa muri komine mugamba nk'uko christian Nkuru nkurunziza buramatari w'intara ya burura bivuga mu gipolisi bururi bavuga ko yarashwe mu mutwe amasasa atatu n'abantu bari bamutegereye acaracikana uwundi yishwe ni umuzamu w'ingurube kuri lise matana abamwishe bamukubise ikintu mu mutwe kandi ngo nta no induru nk'uko mu ntwaro no mu gipolisi babivuga icyo bikora nta n'imwe bibye mu gihe hari amakuru avuga ko uwo mutware wo kumutumba mubira yoba yazize ko yoba ari mu baranze ibigwanisho biherutse kuhafatirwa buramatari w'intara ya bururi avuga ko urugamba rwo gufata abahungabanya umutekano muri iyo ntara bitwaje ibigwanisho rubandanya agahamagarira abanyagihugu kurya umutima amenyo babandanye berekana aho bahanyegeje ibigwanisho n'ababikoresha kuko ngo bitagenze uko kuba ari ukubika ikara mu mpuzu wararongoye umutumba mugendo ndengo muri iyo zone nyine ya nyagasasa nawe nyine yishwe arasiwe iwe mu mpera za munyonyo bibiri na cumi na gatanu hamwe n'abandi bagira neza babishoboye gufasha abanyagihugu ngo kuko komune yonyene ataburyo ifise bwo gufasha ababikeneye bose igitega na nyine imvura nyinshi ngo yaraguye na cyane cyane muri aya mezi abiri aheze ngo yononye rero ibitari bike amazu arenga amajyana atatu akaba yaragurutse amashuri agera ku mirongo irindwi n'icyenda yarononekaye ibyo rero nabo nyine bakaba basaba yuko abanyagihugu baho bakaba basaba yuko bofashwa mu bijyanye n'amagara y'abantu ishyirahamwe ry'urwaruka rw'uburundi rugendana canke rwahuye n'ingaruka mbi zikomoka ku mugera wa sida rihamagarira ugwaruka kwipimisha uwo mugera ku bwinshi kandi kugushaka kwabo urwaruka arirwo rukunda kubangamirwa n'uwo mugera wa sida hamwe n'amabi awukomoka ko ibyo kenshi tugasanga biva ku kutamenya ibijyanye no kuwikingira canke n'inzira wandurwamwo ku kutamenya ibijyanye n'uwo mugera ibijyanye n'akaboregwe hamwe n'ibiyaruramutwe eh, n'imyaka mike ijyanye n'iterambere ry'isi aho haduka ibyo twita ibihenda amaso ikindi nacyo kikaba ari uko urwaruka nirwo rukunze guhura n'ingaruka mbi ziva eh, ku ibura ry'akazi ni uko dusanga urwaruka muri iryo bangamirwa riva ku bukene ari naho muri ibi bihugu nyine usanga ruheza eh, rukagira ukwihebura muri kazoza rugaca bitabira ibikorwa bimwe bimwe bigwiza uwo mugera dufatiye nko kudandaza umubiri umuntu agiye kuraba amaraporo menshi y'amashyirahamwe akaraba n'amaraporo ava muri minisante biraboneka ko ugwaruka haba ngaha mu burundi mbere no mu bindi bihugu bimwe bimwe unahura b'amaraporo ya oms musanga ugwaruka ruguma ruza imbere mu bandura kenshi uwo mugera ugwaruka turusaba yuko rwitabira ibikorwa ari rwinshi kugira ngo rumenye amagara yabo hanyuma baheze baze bafatanye n'urundi rwaruka rwamaze kwinjira muri abejiya mw'uru rugamba ruda budasubwe bwo kurwanya umugera wa sida banahigire ukuntu bonyine bashobora kwiteza imbere eh, kuri leta y'u Burundi turayisaba yuko yobandanya umugambi mwiza yatanguye wo korohereza amashyirahamwe akoramo ibi byo kurwanya umugera wa sida kandi ikongereza uburyo isanzwe ikoresha muri iki gisata na cyane cyane ikabwongereza mu ntumbero yo guhunyiriza no gufasha igikorwa kijyanye no kwipimisha bivuye ku bushake isanganiro ni gare turangiza amakuru twari twateguye kubashikiriza kuri uno munsi ariko imbere ko tubasezera tubibutse ingingo nkuru nkuru zari ziyagize leta y'u Burundi ivuga yuko yakoze ibyisabwa n'amakungu naho abari abari mu muryango eh, w'ibihugu bya buraya batashimye kubandanya bayifasha mu bijanye n'imigambi y'iterambere umuvugizi wa leta akabona yuko ari ingingo y'agatoro mu gihe urongoye ADC kibiri n'umugambwe sawanya Frode Leonce genda kumana avuga yuko amakosa afise leta kuko itahinduye ibyo yasabwa n'abo banyaburaya abantu batatu barishwe kuri wa kabiri mu ntara za Bururi e, mu ntara ya Bururi